بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون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 وما, وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما أيام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 لا يستطيعون دربا في الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم सां आत आयत खां वठी ॿ सौ चोहतरि आयत ताईं हीअ सूरत बकर जूं आयतूं आहिनि हीअ अनफाक जूं आयूं पढ़ियूंसीं त पिए इहे ॿ सौ एकहठि खां शुरू थियूं आहिनि पोइ असां ॿ सौ एकहठि खां ॿ सौ पंजहठि ताईं अॻ में पढ़ियोसीं हुननि जो थोरो ज़िक्र कयोसीं अलमदिला पंहिंजे वसत सारूं हाणे ॿ सौ सतहठि खां वठी ॿ सौ चोहतरि ताईं हीअ आयतूं आहिनि उन्हनि जो थोरो ज़िक्र इनशा कंदासूं फ़माए थो त या आमनू अनफिकु हे ईमान वारो ख़र्च करियो अलाह जे रस्ते में जेके पाक शयूं आहिनि जेके तव्हां कमायूं आहिनि व मिमा अख़रज नाल कुमिनल अर्द ऐं जेके धरतीअ मञा तव्हां ॿाहिरि कढियूं आहिनि यानी एग्रीकल्चर जूं पंहिंजे मथां जेके तव्हांखे मिलियो आहे उहो अनाज या मेवो या फ्रूट या छा हुन उहो ख़र्चु करियो अलाह जे राह में ऐं जेको तव्हां कमायो आहे मां क तुम पहिरें ॿिन्ही नमूने सां हाणे हिते पाक शयूं हाणे हिते ॻाल्हि ईंदी त पाक ऐं नापाक शयूं अलाह ऐं आराम शयूं उहो अलाह ताला जे रस्ते में पाक शइ ख़र्चु कबी ख़राबु शइ मूं ख़र्च न कबी अलाह जे रस्ते में हिन करे ख़राब जेके तव्हां सभु सभ खां री शइ हुजे उहा खणी आणे पंहिंजो ॾियो त हीअ अलाह जे वाटि अथई मुला या हीअ पंहिंजो रबाए या हीअ पंहिंजो प्रिस्ट हीअ जेको आहे तुंहिंजे चर्च लाइ ॾिनो अथऊं या हीअ तुंहिंजे टैंपल लाइ ॾिनो अथऊं या हीअ तुंहिंजे मंदर लाइ ॾिनो अथमि हीअ तुंहिंजे मस्जिद लाइ मसिजदार नथी या हीअ तुंहिंजे ज़कात थो ॾियां सफ़ारदी जेका शइ आहे सा खणी आणे अलाह ताला जे हवाले करियो अलाह ताला चए थो जेका शइ तव्हांखे नथी वणे सा मूंखे छा वणंदी हाणे इहो मज़मून जेको आहे तमामु हिकिड़ो अहम मज़मून आहे हाणे असां ॾिसूं था त हज़रत आज़म अलाम जा जेके ॿ पुट हुननि जो ज़िक्र अलाह ताला सूरत माइदा में कयो आहे हाबील ऐं क़ाबील जो त हाबील अल इस्लाम जेको आहे सो क़ाबिल रिढ चाढ़े थो मतिलबु ढोर चाढ़े थो पंहिंजा माल चाढ़े थो उहो शफड़ आहे ऐं क़ाबिल जेको आहे सो हारी आहे पोइ हू कमु कमु करे थो पंहिंजो पोइ कंहिं ज़माने में शेफड थींदा कंहिं ज़माने में हंटर थींदा पर अहिड़े नमूने सां मुख़्तलिफ़ ज़माननि में सिविलाइज़ेशन जीअं जेका तरक़ी कई आहे जहिड़े नमूने सां हुनजो इर्तिका थियो आहे जहिड़ो एवल्यूशन सोसाइटी जो त कहिड़े क़िस्म जा माण्हू कहिड़ा कमु कनि था हाणे हाबिल इस्लाम पंहिंजे ॿकरियूं की रिढियूं की जेके बि हुनजा जानवर आहिनि उनजा तमामु सुठा जानवर सिहतमंद जानवर उहो खणी अलाह ताला जे राह में अची ख़र्चु कयईं पंहिंजो अची कुर्बानी ॾिनई पंहिंजी पेश कयईं कर्बानी क़ुर्बानी जहिड़े नमूने सां हुननि खे हुकुम हुयो हुननि जे शरीत में हाणे असांखे पंहिंजे शरीत मुताबिक़ हुकुम आहे ऐं हुननि जो हुकुम जेको हुओ हुननि जे शरीत मुताबिक़ हो पोइ इहो ख़्यालु कयो वञे थो त तौरात वग़ैरह में जहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि त पोइ रखिबो अची पोइ बाहि अची खणी वेंदी हली आहे छा त जहिड़े नमूने सां बि हुननि जो हुकुम हुयो बसि मूसा अले इस्लाम जे ज़माने ताईं त इहो पोइ पोइ इहा ॻाल्हि ख़तमु थी वई हली पोइ हथ सां माण्हू क़ुर्बानी करे थो ऐं बाहि बाहि जी खणण खणी वञे उनखां अॻु में हल्तु मूसा खां हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जे ज़माने ताईं बाहि खणी वेंदी हुई या छा कंदी जेको बि पोइ हाणे जेको आहे सो बाहि बाहि कोन हाणे इंसानु माण्हू माण्हू पाण हथ सां वढे ऐं उहो माण्हू खाईंदो या ॿियनि खे ॾींदो असांजे शरीर में इहो आहे त तव्हांजे जेको कुर्बानी करियो था उनजो न को असांखे रत पहुचे थो न को उनजो गोश्त पहुचे थो असांखे तव्हांजी इंटेंशन जेको तव्हांजी नियत जेका आहे तव्हांजी जेका दिलि में जेका ॻाल्हि आहे उहा पहुचे थी हाणे हिते इहो ज़िक्र था करियूं त हज़रत हाबील ऐं हज़रत क़ाबिल वलाम जो हाणे असां हाबील क़ाबिल जे मुतलिक़ कुझु चई नथा सघूं त हुनखे अलाह ताला बख़्शो या न बख़्शो तौरात में आहे त पोइ हुनखे बख़्शाईं या जेको बि हज़रत आदम खे बि बख़्शईं पर जेकी पाण हुन सां करे उहो क़ाबिल तिखा तोखे पंहिंजो अखियुनि में अलाए छा हज़रत शाह अब्दुल थी बिठाई अलाए रहमत बि चयो आहे त ॿियो न मार जिमी तुंहिंजो पहिरियों ई पूरो थियो वग़ैरह घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि पोइ क़ाबिल जे मुतलिक़ बि हाणे क़ुर शइ में ॾिसूं छा आहे अलाह ताला फ़रमायो थो सूरत माहिदा में सूरत माहेदा जी सतावीह आयत खां इहा ॻाल्हि शुरू थिए थी पंहिंजो अॻिते हलंदी फरमाए थो त उथलो ओथलो नबाइब नए आदम आदम जे पुठनि जी ॻाल्हि पढ़ी ॿुधा पंहिंजी नबी पाक सलाहु अल्ला ताला हुकुम थो करे पंहिंजी पढ़ी ॿुधाक हक़ जी ॻाल्हि सची ॻाल्हि करे ॿुधा पुटनि जे आदम वारे असांजे पुटनि जी हुन क़ुर्बानी कई फत قبول पोइ मञा हिकिड़े जी कर क़ुर्बानी क़बूल पई त पोइ हिकिड़े जी क़ुर्बानी क़बूल पई ऐं ॿिए जी क़ुर्बानी क़बूल न पई पोइ हज़रत हाबी इस्लाम जी क़ुर्बानी क़बूल पई जेका हुन ॾिनी हुई पंहिंजो सुठा जेके जानवर हुआ हुनजा उहे खणी आयो उहा क़ुर्बानी कयईं जेके सिहतमंद हेल्थी ऐं क़ाबिल जेको आहे सो खणी आयो जेके रदी में रदी जेके शयूं हुनजे ज़रात में हुयूं हुनजे बाग़ में या हुनजे खेती में हुयूं उहे खणी आया अची हीअ अलाह खे त ॾियां मतिलबु सुठियूं उहा अहिड़ी कोन हुई जो अलाह ताला खे क़बूल पए इन करे इन मां इहो त क़बल पोइ वलम त क़बल मिनल आख़िर हिकु ॿिए जी क़ुर्बानी क़बूल न पई हाणे हाबी क़ाबिल जेको आहे सो हुन ते काविड़ियो قال لا اقتلنك <laughs> كافر كافر پنجي حابيل عليه السلام ده حابيل تكافر قال انما يتقبل الله من المتقين हाबील इस्लाम खे चयो त अलाह ताला क़बूल कई जंहिंजी वणेसि तंहिंजी जी क़बूल कईं मुंहिंजी क़बूल कई इन करे जो मुतखिन मुतीनी करे थो जेके तकवा वारा आहिनि परहेज़गार आहिनि अलाह खां ॾिजनि था उन्हनि जी अलाह ताला क़ुर्बानी क़बूल थो करे पर मुंहिंजो त इन में ॾोह कोन्हे क़बूल तुंहिंजी न कयईं या छा कयईं मतिलबु चवण जो मक़सदु हुनजो इहो मां मिनल बसत इनमाए जेकॾहिं तूं पंहिंजो हथु वधाईंदे मूं ॾांहुं त आऊं पंहिंजो हथु न वधाईंदुसि थोॾां तोखे करण जे लाइ आऊं हथु न वधाईंदुसि हाणे ही हिकिड़ो एक्सट्रीम पोज़ीशन आहे जेका हज़रत इब्राहिम अल जी पोज़ीशन आहे ऐं जेका हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अलाह ताली अन जी जॾहिं हुन ते हमिलो करे आया बाग़ी ऐं पोइ चयईं पंहिंजे ॿारनि खे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अलाह ताली अन चयो त तव्हां आज़ादु आहियो ऐं तव्हां वञो हलिया जेकॾहिं हीउ मूंखे मारींदा त आउं हिन हथु न खणंदुसि ऐं नखी पंहिंजो कंहिंखे चवंदुसि त हिन ते हथु खणनि छो जो हीउ शहर नबी पाक सलाहु जो शहर आहे मदी मुनवर ऐं हिन में आउं क़तलु गारत करी नथो चाहियां त मुंहिंजे करे थिए इहो हिकिड़ो तमामु वॾो शर्फ़ आहे हज़रत उस्मान उस्मान गनी रज़ी अलाह ताला अन जो जो हुन हज़रत हाबील अल इस्लाम जी जेका आहे सुनत पूरी कई जो जो फरमाईं त वलम युतक़बल मिन अल आख़िर قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله रबल आलमीन ऐं ॾिजां थो अलाह ताला खां जेको रबल आलमीन आहे उनखां आऊं ॾिजां थो हाणे हज़रत दाता गंज बख़्श जेको आहे हिजवेरी साहिबु पंहिंजे कशफल महजूब में इहा ॻाल्हि तमामु सुहिणे नमूने सां इहा कई आहे हज़रत उस्मान गनी जो दर्जो ई आहे हज़रत इब्राहिम अल जो दर्जो ई आहे जो जॾहिं बाहि में उछलियांसि त तेज़रत जबल इस्लाम आयो त तोखे को मदद खपे ऐं कुझु करियां चई त न तोखां न जेके अलाह ताला खे सभु ख़बर आहे मतिलबु त उहो जेको कंदो सो कंदो तुंहिंजी मदद जी मूंखे ज़रूरत न आहे इन करे इहो दर्जो हज़रत उस्माननी हर अलाह ताला ताल जो दर्जो इहो हज़रत हाबीरु इस्लाम जे दर्जे जहिड़ो आहे हज़रत इब्राहिम अल जे इन दर्जे जहिड़ो आहे जो बसि पाण सब्र कयईं ऐं कातिल ते हमिलो न कयईं या पंहिंजे सभिनी माण्हुनि खे चई छॾियईं हज़रत हसन हज़रत हुसैन हज़रत अलाह तालम उहे बि मौजूदु हुआ उन्हनि खे चई तव्हां पंहिंजे घर हलिया वञो जेकॾहिं मूंखे ई क़तल कनि त भले कनि छो जो आउं हुननि ते हथु न खणंदुसि हिन नबी पाक जे शहर में वग़ैरह इहा ॻाल्हि हिते थी हाणे हिन बि सूरत में अॻिते फरमाए थो हज़रत ताबील चवे थो पंहिंजे क़ाबिल खे इनी उरीद अन तबू अबी इस्मी ऐं चाहियां थो त मुंहिंजो ॾोह जेको आहे सो बि तूं तोते ई हुजे भले हाणे आउं थो चवां मुंहिंजो ॾोह ऐं वरी तुंहिंजे कतल जो ॾोह मूं ते थिए इन उरीद अन अनतू बे इस्मी जो तूं वञी खणी मुंहिंजो ॾोह व इस्मी कर तुंहिंजो ॾोह बि मुंहिंजो ॾोह ॿई तूं भले खण फतून मिन असहा बिन नार जो तूं पोइ जहन जो माण्हू थी वञी हलियो व ज़ालिक़ जज़ा उलिमिन इहा जज़ा आहे ज़ालिमनि जी पोइ हाणे हिते त हुनखे बिन नार चई छॾियईं फत वतल नफ़्स हू पोइ हुन क़तलु करे मतिलबु त हुन मञायो नफ़्स क़ाबिल जे पंहिंजे नफ़्स हुन ते चढ़त करे वियो हलियो ऐं हुनखे मञाया हुन परसूए कयईं त क़तल आख़ी पंहिंजे भाउ खे क़तलु करे फ़क़त कतल हू पोइ हुनखे क़तलु कयई पथर सां कतलु कयई पियो ख़बर सां कहिड़ी शइ सां क़तलु करे पहिरियों पसर जेको क़तलु थियो सो पथर सां थियो जो खणी वञे मथे ते हयीं त मरी पियो वीचारो फ़ासबा मिनल ख़ासरीन पोइ जेको आहे सो खसारे वारो टोठे वारो थियो यानी नदामत थी हुनखे त मूं छा करे वरितो हाणे इहो हल त आज़िम अल सां बि इहो थियो जो हुन नदामत कई ऐं नादिम थियो ऐं अलाह ताला खां मफ़रत घुरियईं पोइ हाणे <clears throat> ब हसु अलाह त हुनखे ख़बर पई न पई त ऐं छा करियां पोइ लाश खे खणंदो घुमंदो वतियो पोइ चवनि था पंहिंजे सोराब ऐं रुस्तम जे कहाणी में बि त रुस्तम पंहिंजे पुटु सोराब खे मारे वेंदो हुनखे ख़बर कोन्हे अथई मुंहिंजो पुटु आहे पोइ जॾहिं ख़बर पियसि त हीउ मुंहिंजो पुटु आहे पोइ हुन लाश खणी पंहिंजो घुमियो चालीह ॾींहं कोप वरता थी इहा ख़बर सची आहे या न आहे फिरदोसी जे के पंहिंजे कलाम में पंहिंजे हुन में आहे जेको बादशाह जो किताबु लिखियो अथसि फिरदोसीं फ़बा सलाहु गौराब आहिनि हाणे हिनखे ख़बर नथी पए काबिल खे त तऊं छा करियां हिन लाश सां पोइ हुनखे आयो पंहिंजो पखी कांव जेको आहे सो हुन खोटियो ऐं पंहिंजो उते पंहिंजो ॿियो जेको मरी वियो हो कांव उनखे हुन में विधाईं पोइ हिनखे ॾेखारियईं त अहिड़े नमूने सां माना पखियुनि खां इंसानु सिखियो पखी अॻु में मतिलबु जेके ॻाल्हियूं कनि था या ॿियनि शयुनि खां अलाह ताला सेखारियो पंहिंजे इंसान खे त अहिड़े नमूने सां हीअं करे सघिजे थो अहिड़े नमूने सां हीअं करे सघिजे थो हाणे असांखे पूरण जो इहो हुकुमु आहे असांजे शरीयत में हज़रत इब्राहिम अल जी शरीयत में हज़रत हाबील आदम नूह अलामु इब्राहिम अल सभिनी जी शरीयत में नबीअनि जे शरीयत में जेको आहे सो इहो आहे त पूरी पूरिया वञिबा लाश ॿिया जेके क़ौमूं हुयूं से क्रीमेट कंदियूं हुयूं उनखे साड़ींदियूं हुयूं हिंदू जेको आहे सो साड़े थो ऐं उन रोमन ऐं ग्रीक जेको आहे सो साड़ीनि था हाणे यूरोप ऐं अमेरिका में माण्हू जेके आहिनि साड़ीनि था लाशनि खे भले उहो क्रिश्चन हुजनि या यहूदी उहे चवंदा बसि हाणे इहो सुठो तरीक़ो आहे बसि जान छुटी वेंदासीं हलिया न को उथूं न को चाखरत हेॾी सड़ी वेंदासीं हलिया पोइ हाणे इहा ॻाल्हि को कोन्हे अलाह ताला जंहिं नमूने सां उथारींदो ओहिड़े नमूने सां उथारण जो खाक खे बि हुकुमु थींदो हुन में जाम निकिरी ईंदो पर ॿियो मक़सदु हुननि जो आहे त भई इहो हाइजीनिक आहे फलाणो आहे हीअ आहे पर हीअ बि हाइजीनिक आहे जो माण्हू धरती में पियो आहे पोइ उते पाण जेको हुन सां थियणो आहे सो थी थो वञे जेका बछिणी आहे सूरत काफ़ में आहे त जेका शइ बछणी आहे सभु बची थी वञे हिन नमूने सां فبعث الله غراباً يبحث في الارض ليوريه كيف يوري صوتك انه کہ دیکھا رے کاں تو کہڑے نمونے سان پاجے بھا جو لاش کاسو پورے قال يا ويلتا हाणे का काबिलियो त अफ़सोस आहे मूं ते वयल आहे मूं ते हाज़ल مثل ऐं त ऐज़ाज़ थी सघियो हीणो थी सघियो मूंखे त एतिरी बि ख़बर अकुलु कोन हुओ मूंखे जो हिन काव वांगुरु ऐं मूंखे अकुलु अचे हा फ़ुवारी सौत तख़ी जो पंहिंजे भाउ जो लाश पूरे सघां हा फ़ासप हा मिनन नादीमीन पोइ नादिमन मज़ा थियो आहे निदामत जो लफ़्ज़ हिते अची वियो हलियो पोइ अलाह ताला थी सघे थो हुनखे माफ़ु करे पर अलाह ताला खां असीं मतिलबु त तवके रखूं था उमेदु रखूं था त अलाह ताला हुनखे माफ़ु कयो हूंदो ॿियनि कातिलनि खे ॿियनि खे सभिनी खे अलाह ताला माफ़ु कंदो जेको बि हिसाब किताब पाण अलाह त फ़ासप मिनन नादिमीन मिन अजल अज इन ॻाल्हि जे करे فرماية الله تعالى كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا हाणे हिते चए थो इन करे पोइ असां वञी साहिल यानी हरत मूंसा आर साम्हूं किताब में इहो असां लिखी छॾियो त ऐं जंहिं हिकिड़े माण्हू खे बचाई जान हिकिड़े माण्हू जी त उन ॼण ईअं आहे जो सॼी इंसान ज़ात जो ॼण एतिरो ॼण एवज़ असांखे ॾियूं था हुन कातिल खे जेको आहे सो अहिड़ो सख़्तु अज़ाबु ऐं हुन जेको बचाइण वारो आहे तंहिंखे हेतिरो सवाबु असीं ॾियूं था ऐं इहे जहिड़ो ॼण हुन सॼी इंसान ज़ात खे बचायो हुजे वलक ज़ात हुसुलना बिल बईनात इहे ॻाल्हियूं असांजा रसूल खणी माण्हुनि वटि आया सुम इन कसीर कसीरमिन बाद ज़ालिक फिल ज़ा ल मुसरफ़ून इन ॻाल्हि जे बावजूदु घणा माण्हू आहिनि जेके हिन धरती ते इसराफ़ कनि था यानी हदि खां लंघे वञनि था पंहिंजो एग्ज़ पंहिंजो छा चइबो आहे क्रॉस द बाउंड्रीज़ बाउंड्री लॻे था वञनि पर असां ॻाल्हि पई कई त चङाई वारी शइ जेका सुठी शइ जेका तयब हुजे पाक जेका हुजे उहा अलाह ताला जे रस्ते में ख़र्चु करे हाणे इन जे मुतालिक़ सूरत <clears throat> आल इमरान में सूरत आल इमरान में अलाह ताला फ़रमाए थो पंहिंजो बिर त तव्हां तव्हांजा को बि चङाई कंदड़ न थींदो भलाई खे त न पहुचंदो हता तुन फिकू मिमा फिकु जेसि ताईं उन उहो ख़र्चु न करियो अलाह जे राह में जेका तव्हां पसंदि था करियो जेका पाण तव्हांखे सभ खां वधीक शइ पसंदि आहे उहा अलाह जे राह में तव्हां ख़र्चु करियो बिता तुन फिकू मिमा मिमून वमा तुन फिकू मिन शयुनि अलाह बि अलीम पोइ जेका बि तव्हां ज़रो पुर्ज़ो जेको अलाह जे रस्ते में ख़र्चु करियो था केतिरो बि घणो या केतिरो बि थोरो जेको आहे हिकिड़ी को क़तल जी ॻड़ी जेका अलाह ताला जे राह में ॾियो था पाणीअ जो ढुक कंहिंखे ॾियो था उहो बि जेको अलाह ताला ॼाणे थो ॼाणे थो जी माना आहे त उहो तव्हांजो हिसाबु किताबु रखे थो ऐं उहो तव्हांखे हुनजो अवज़ ॾींदो चङाई जो एवज़ तव्हांखे ॾहणो सतरूं सतरूं टे सौ वथा हज़ार दफ़ा ॿिए हिसाब दफ़ा तव्हांखे हुनजो एवज़ ॾींदो जेको बि हुन चाहियो उहो तव्हांखे एवज़ ॾींदो ऐं जेको भुसाई कंदो त हुनजो अहिड़े नमूने ॾींदो उहो इन लाह कान इन लाह बिही आलीम अलाह ताला उन शइ खे ॼाणे थो हाणे इहा ॿियानवे आयत आहे सूरत आल इमरान जी इन इन आयत खां अॻु में अलाह तालिकिर करे पियो नबियनि अलाम जो कया आहिनि सभिनी नबियनि जा नाला वरिता आहिनि कुल आमन ना बिल्मा उन ज़िल नौमा उन ज़िला इब्राहीम वस्माल वसाक़ या वीसा वबीर ला नफ़रक़ु व न मुस्लमून ومن يبتغ يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاهم أن عليهم لعنات الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 耶，哎哎，台湾，反正。 चौरासी खां वठी तौहबत क़बूल कोन कई वेंदी जेको ईमान आणे हुन खां पोइ काफ़र थियो पोइ बेशक गुमराहन मजान इलीन गफ़र वातू जेको जंहिं कुफ़ कयो ऐं उन कुफ़ ते मरी वियो मातू वहम गुफ़ार फलई ई बल मिन अहदीम उन मज़ा कंहिं कंहिंखे कंहिं कंहिंखां बि न क़बूलु कयो वेंदो मिलूल उल अर्ध सॼी धरती जेतिरो जेको आहे ज़हबन सोन हुजे हुन वटि भले सॼी धरती जेतिरो हाणे हुते मरण खां पोइ त हुन वटि कुझु कोन हूंदो पर जेकॾहिं हुजेसि खणी ज़हब जेकॾहिं सॼी धरती जे ॿार जेतिरो हुजे सोन उहो बि क़बूलु न कयो हूंदो आदि हिम मिल उल अरद ज़हबनि वाला ही जेकॾहिं उहो फिदियो ॾिए उहो चए थो मूंखे हीअ शब्द तव्हांखे त ॾियां मूंखे महिरबानी करे हिन दोज़ख मञा कढो त हुनखां उहो क़बूलु कयो न वेंदो गुलाए गुलायक लहोम अज़ाबन अलीम उन्हनि जे लाइ बेशक वॾो सख़्तु अज़ाब आहे वमा लहोम बिन नासरीन उते हुननि खे केरु मदद करण वारो कोन हूंदो उन खां पोइ इहा आयत आई अलन थनाल बिर हता तुन फिकू मिमा तुहबून तव्हांजी कोई कंहिं चङाई कंदड़ भलाई कंदड़ न आहियो तव्हांजो ख़र्चु करियो पंहिंजे प्यारी शइ मां यानी जे जेका सभ खां वधीक पसंदि करियो था पाण जे लाइ साख अलाह जे रस्ते में ख़र्चु करियो हिन जेका रदी में रदी शइ हुजे सा खणी अलाह जे रस्ते में हीअ थो ॼाण चए इहा आई पीर जे वाट में चए चोरी थी वई हली हुनजी पोइ चई त इहो आयो पीर जे रस्ते में पीर जे वाट इहे भले सवाबु मिले हिनखे पीर पीर खे सवाबु मिले हिन जो हाणे मतिलबु उहो त हूअं ई चोर खणी हलियो हाणे तुंहिंजो उहो चई त इहो आयो पीर जे वाट में हाणे ते फ़र्माई याज़ीन आमनू अन फिकु वरी राजू ॿ सौ सतहठि आयते यान आमनू सु बकरजे या तयबात शयूं आहिनि पाक शयूं आहिनि जेके तव्हां कमायूं आहिनि पंहिंजी कमाई मां विम मां अख़र जनालु मिनल आर्द ऐं जेके धरती तव्हां कढियूं आहिनि मिनल आरद वॾा तुन ख़बीस जेका ख़राब शइ आहे नापाक शइ आहे या रद्दी शइ आहे मर्द तव्हांखे जेका नथी वणे रद्दी जी महाराज मरदूद यानी हटाए छॾण धिकारे छॾणु कंहिं शइ खे उहा आहे हल्दी जी टोकरी जेका थींदी आहे पोइ मरदूद जंहिंखे रदि कयो वञो उहा जेका मरदूद आहे त इन करे त हीअ ममूल ख़बीस खबीज़ शइ खे विच में हुन में न नियत करियो त हीअ आउं ॾियां थो गंदी शइ जी मिन हो तुन फ़िकून जो उन मां ख़र्चु करियो लस्तुम बि आख़ज़ी अन तुह में धुफी ऐं होॾां पाण नायो वठंदड़ लस्तुम अहिड़ी अहिड़ी शइ तव्हांखे ॾिजे हूंदव तव्हां ई वठो चए भईया मूंखे कोन थी खपे या आई थो के अहिड़ी शइ तव्हां क़बूल कोन्ह कंदो त वरी अलाह जे वाट में उहा शइ ॾियो अलाह छा अलाह क़बूल कंदो अलकी को लाचार आहे अस्थुम बि आखज़ीए इलाहो पूरे भई ठीकु आहे मूं अख़ियूं पूरे छॾियूं आहिनि अधी शइ ॾींहुं सुठी शइ ॾी जेकी वणी सो ॾे मुंहिंजी अख़ियूं पूरी ॾिसां कोन थो कहिड़ी शइ थो ॾे त पोइ हाणे पोइ त हुन ते मयार कोन आहिनि अन अलाह ग़नी हमीद बेशक ॼाणो त बेशक अलाह ताला जेको आहे सो ग़नी आहे ऐं हमीद आहे साराह जोॻो आहे हू बेपरवाह आहे हुनखे कंहिंजो एहतियाज कोन्हे कंहिंजो मुहताज कोन्हे ग़नी आहे इन मंझि बेपरवाह आहे अशैतान या दुख मुल फ़ख़्र वामो कुम्बिल शाह शैतान जेको आहे सो तव्हांखे हुकुम थो करे या सॾे थो या डिॼारे थो फ़ख़्रु फ़ख़्रु खां त फ़क़ीर थी वेंदो हीअ ॾेई छॾींदुसि त पोइ सुञियूं थी वेंदुसि हीअ ॾेई छॾींदुसि पोइ सुञियूं थी वेंदुसि भींगियूं थी वेंदुसि मूं मूं वटि त कुझु कोन हूंदो पोइ आउं छा कंदुसि पोइ बुख मरंदुसि हीअं थींदो त शैतान जेको आहे तव्हांखे इहो ॾियारे थो फ़ख़्रु खां फ़क़ीरी फ़क़ीरी खां वियामरख़ुम बिल्फ़ शाह इन करे جو शयुनि जो तव्हांखे हुकुम थो करे جو जो हुकुम थो करे गुनाह जो हुकुम थो करे جو जो हुकुम थो करे व अलाहौ या मगफ़रतु मेन हो वफ़दला ऐं अलाह सॾे थो तव्हांखे या अलाह वाइदो करे थो तव्हां सां मगफ़रत आहिनि त अलाह ताला तव्हांखे बख़्शींदो मग़फ़रत जो वाइदो थो करे ऐं फज़ल जो वाइदो थो करे त तव्हां ते फज़ल कंदुसि अलाहो वासन अलीम अलाह बेशक वसी वास आहे माना हुन वटि तमामु झिझो आहे पंहिंजो अॻूंदड़ो आहे हुन वटि हर शइ आहे बेहिसाबु आहे जो अबंडेंस आहे हुन वटि को खोट कोन्हे का वास इन माने में आहे ऐं अलीम आहे जेको तव्हां चङाई जो ॻाल्हि कंदो उहो तव्हांखे अलाह मोटाए ॾींदो हुनजो अवज़ु मोटाए ॾींदो तव्हांखे पोइ उन खां पोइ फ़रमाईं हाणे हिते जॾहिं फज़ल ऐं हिकमत ऐं मक़फ़त जी ॻाल्हि आई हाणे उते उते अलाह ताला फ़रमाए थो यू तिल हिकमत मई शाह जंहिंखे वणेसि तंहिंखे अलाह ताला हिकमत अता करे यूवती अता करे ॾिए थो पंहिंजी हिकमतमय शॉ जंहिंखे वणे तंहिंखे हिकमत करे थो सभिनी खां हिकमत वॾे में वॾी अंबिया अलाम जी हिकमत आहे त इहा जेका फियर ऑफ गॉड ऐं तौरात में बि फ़रमाए पंहिंजे सलेमा इस्लाम जे किताब में प्रोवर्ब्स में ॿियनि हंधनि ते फरमाइनि पंहिंजो विज़डम जेको शुरू थो थिए फियर ऑफ अलाह अलाह जे ख़ौफ़ खां हिकमत जेका शुरू थी थिए हिकमत मई शौ जंहिंखे अलाह ताला चाहे तंहिंखे हिकमत ॾिए मई यूतल हिकमत जंहिंखे बि अलाह ताला हिकमत ॾिनी फ़क़ति ऊतीअ तीअ ख़ैरन कसीर आहे त उनखे ख़ैरु कसीर ॾिनो वियो झझो कसीर घणो ख़ैरु उनखे ॾिनो वियो चङाई घणी ॾिनी वई इना आ तई ना कल कौ सर فصل لربك وانحر إن شانئك هو العبدر مثل یہ ہے اے نبی پاک صل اللہ علیہ سلوان انا آتیناك القوثر تو کئی اصا اتاكی واہی قوثر قوثر قصیر हिकमत विज़डम अम नबूअत ऐं हर शइ ऐं कौसर जो हौज़ जेको आहे आख़िरत में जेको जंहिं ते बीठा हूंदा रसूल पाक सलाहु ॿियो हिकिड़ो ॼण फिज़िकल सिम्बलेंस थी ऐं हू जेका हिकमत जी ॻाल्हि इहा थी इन आथ आ कल कौसर उन जे उबतड़ जेके माण्हू कसरत जी घणाई जी ख़्वाहिश कनि था उन अलाहक मुतकासुर तकासुर जी घुर कनि था त असां वटि जजो हुजे असां वटि घणो हुजे असां वटि घणो हुजे बसि भरींदा वञूं बसि माल मारियूं ठाहींदा वञूं हीअं कंदा वञूं घड़ियूं गाॾियूं गाॾियूं हाथी उठ घोड़ा असां वटि हुजनि हीअ हुजे हीअ हुजे उहो तकासुर आहे हुनजो वरी अलाह ताला ज़िकिर कयो अलाखुर ثم سوف تعلمون تعلمون لو उनजो सवाल कयो वेंदो पुछा कई वेंदी आख़िर तोखे کي नेमतूं ॾिनियूं उनखे तो कहिड़े नमूने सां इस्तेमालु कयो कंहिंखे ॾिनई कंहिं सां वंडी कंहिंखां विराई की पाण वटि रुॻो बुखल जे करे कंहिंखे कोन ॾिनई छा कई बुछाई जा कमु कई चङाई जा कमु कई या पुछा पुछा कई वेंदी इहो इहो तकासुर वारी सूरत में जा आहे ऐं हू कौसर सूरत कौसर आहे पंहिंजो भरिसां आहिनि हिकु ॿिए जे थोरो विथी सां <clears throat> हाणे इहा थी वई ॻाल्हि हिते हाणे हिकमत फ़क़त अलकती ख़ैर कसीरा हुमया ज़कर इलाह उल अलबाब भई नसीहतूं जेके आहिनि से को कोन वठंदो सवाइ उनजे जेके मग़ज़ वारा जेके अलबाब वारा अक़ुल वारा फ़हम वारा दरख़्त वारा माण्हू हूंदा उहो ई ॻाल्हि नसीहत वठंदा ॿिया माण्हू कोन वठंदा ज़खरु अलबाब हाणे हिते वक़ो कयूं था इनशा हुमा फ़ख़्तु में नफ़क़तिनि माना पोकास अलामना वर हमना वारा फज़ना वाधना अला सरातक़ीम सरातीन अल अलम